Hii ni mojawapo za majanga makuu ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameidhinisha itokee katika ardhi katika karne hizi au masiku ambayo kuwa tuko ndani yake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hutuma ayati tofauti tofauti ili waidhike waja wake. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq wa qala tabaarak wa taala ma nursilu bilayati illa takhwifa hii ni mojawapo za aya miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuwa kupatikana kwa mwezi au kutokeza kwa zalzala mtetemeko wa ardhi au volkano au janga la moto lenye kuenea na mengineo yote ni katika jumla za ayat ambazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azitumia kuwakumbusha waja wake waliloumbiwa juu yake au waliloumbiwa kwa ajili yake, nayo ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kulingana na wanadamu Ugonjwa huu umekuwa ni msiba miongoni mwa misiba mikubwa ambayo kuwa kila taifa na kila dola inahangaika au inaenda mbio kujaribu kupata utatuzi kuhusiana nalo. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ma asaba min musibatin illa biidhnillah waman yu'min billahi yahdi qalba wallahu bikulli shay'in alim. Halitosibu msiba au halitotokea msiba illa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala waman yu'min billahi yahdi qalba mtu mu'min atakiwa awe ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na atakayeamini basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataongoza moyo wake atakayeitakidi kuwa hii ni katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokea jambo hili basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamuongoza wallahu bikulli shay'in alim na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila jambo وقال تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير na wala haiwapati kinachowapata katika mazito fabima kasabat aidikum basi hutokamana na machumo ya mikono yenu yalopelekea majanga yatokee ni kwa ajili ya machumo ya wanadamu matendo mabovu ya wanadamu ndicho kilichopelekea maafa kama haya yatokee wayafu an kathir lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe mengi tu ambokuwa waja wanayafanya wama antum bimu'jizina fil ard na wala nyinyi hamwezi kumponyoka Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi hii wama lakum min dunillahi min waliyi wala nasir na wala hamna mwingineo kinyume yake Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye walii na saidizi wenyu endapo Allah subhanahu wa ta'ala atataka kuadhibu kwa hivyo waumini watakiwa kuhusiana na janga hili waitakidi kuwa ni katika yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekadiria yatokee katika ardhi na ni jambo ambalo kuwa ni aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukumbusha nalo ili tumrejelee Allah Subhanahu wa Ta'ala kikweli kwa kuzingatia sheria yake na kuitekeleza katika maisha yetu. Nukta ya pili nitapenda kuzungumzia kuhusiana na ugonjwa huu. Wengi wa watu mambo kama haya au matukio kama haya yakitokea, basi kila mmoja ataka kusema na ataka kutia taalik na mazungumzo yake kuhusiana na jambo kubwa kama hili. Yatakiwa watu wawe ni wenye kuwarejelea wanachuoni, waulize fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulize wanachuoni kuhusiana na mambo ambayo kuwa hawana elimu nayo. Kuna jambo ambalo kuwa limeenezwa kuwa watu wakusanyikane na wafanye jambo kadha la kiibada ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aondolee ugonjwa huu. Hakika ugonjwa huu si ugonjwa wa kwanza au si tauni ya kwanza kutokea katika ardhi. Ishatokea tauni katika karne za wema walotangulia na waliamiliana nayo kulingana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza kuwa endapo itashuka katika ardhi au sehemu itatokea tauni, basi na wasiwe ni wenye kuondoka waliokuwemo ndani yake, na wala wasiingie ndani yake. Alla yakhruj minha man kana fiha wala yakdumu fiha ayu man min, min ghairiha wasiwe ni wenye kuondoka waliokuwemo ndani na wala wasiende kule watu toka nje na kadhalika ishawahi tokea katika Madina mji wake Mtume صلى الله عليه homa ambapo kuwa wakagonjeka watu wengi asimulia أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال asema mtume sala salama alipohamia Madina Abubakar na Bilal wakawa ni wenye kupatwa na ugonjwa. Qalat fadakhaltu alayhima faqultu ya abatahu kaifa tajiduk wa ya Bilal kaifa tajiduk. Asema Aisha radhiallahu anha, nikaenda kumzuru babangu Abubakar nikimjulia hali wakadhalika Bilal nikimjulia hali. Qalat Aisha radhiallahu anha fajitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa akhbartuhu, asema nikamwendea Mtume sala salama nikamweleza kuhusiana na hali za wagonjwa niliwazuru. Faqala, Mtume sala salama hapo akasema, Allahumma habibi ilaina almadina kahubbina Makka au ashadda. Ee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tujalie au jalia huu mji wa Madina iwe ni kipenzi kwetu kama vile tulivyokuwa twaipenda Maka au mapenzi zaidi ya kuipenda Maka wasahihha wabarik lana fi sa'ina wa muddiha, na ifanyie iwe ni mji wenye afya na siha, na utie baraka katika vipimo vyake, yani vitakavyopimwa katika vyakula, basi viwe na baraka, iwe ni mji wenye afya na pishi zake ziwe ni pishi zenye baraka. Kisha akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wankul hummaha faj'alha biljuhfa na uondoshe homa ambayo kuwa imeshuka ndani ya mji huu na uijalie katika mji wa Juhfa, nayo ni sehemu ambayo kuwa ni mikati ya ahli Masr na Sham na Maghrib, ambapo kuwa hakuwepo na Waislamu katika eneo hilo nyakati hizo. Mtume SAW akaomba kuwa iondoshwe katika mji wa Waislamu na ipelekwe katika mji ambao kuwa hakuna Waislamu ndani yake. Mtume sala sallama ilikuwa magonjwa yakishuka kama vile akimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tabarruan, akimnyenyekea Allah Subhanahu wa Ta'ala ili awe ni mwenye kuondosha. Hii ni katika uh, sunna au mienendo ya Mtume sala sallama pindi inapotokea janga kama hili, ama kilichoenezwa kuwa watu wakusanyikane na wawe ni wenye kufunga kama vile siku ya Alhamisi au Jumatatu kwa minajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili awe ni mwenye kuondosha janga lililoshuka. Hili ni jambo ambalo kuwa lahitajia dalili kutokamana na Qur'an au na Sunna. Naam, kwani chochote ambacho kuwa kinazingatiwa kuwa ni ibada lazima kirejelewe na Qur'an na Sunna. Endapo itaafikiana nayo, basi ndipo itakuwa ni ibada kufanywa, wa ila haipasi yeyote awe ni mwenye kufanya chochote pasina maelekezo ya Qur'an na Sunna. Qala sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, atakayefanya jambo pasina maelekezo na maamrisho yetu basi atakuwa ni mwenye kurejeshewa, fahuwa mardudun, itakuwa ni kurejeshwa, halitokubaliwa. Huku kulingania watu ulimwengu nzima wao ni wenye kufunga siku ya Alhamisi au ni Jumatatu au siku nyingine yote kwa ajili ya kumomba Allah subhanahu wa ta'ala Naam, kwa nia hiyo hii ni siyam ambokuwa haijathubutu kwani kufunga Alhamisi au Jumatatu ni siam ambazo kuwa zina malengo yake au zina makusudio yake kisharia. Mtume SAW salama ashabainisha kwa nini alifunga siku ya Jumatatu na kwa nini alifunga siku ya Alhamisi au siku nyingineo katika masiku ambazo kuwa alikuwa akifunga ambainisha. Wakadhalika ibada zote ima sadakat wakadha na zina sababu zake za kufanywa kisheria basi itafanywa, ama kitu ki ambacho hakina sababu ya kisheria haifai mtu ajipeleke kulifanya au awahimize watu kulifanya. Na jambo lingine kadhalika kuhusiana na wito huo wa watu kufunga, je, ni wanachuoni ambao kuwa wameamrisha na wameelekeza watu kwa hilo? Halina ulinganizi wa wanachuoni kuhusiana na hilo, bali ni katika mufakirini pengine au watu ambokuwa wana hamasa au watu ambokuwa wana taatuf mapendekezo ya nafsi zao watu wafanye kadha na mko hamasa ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahurumie na aondole la ambacho kuwa chatakiwa ni watu wazingatie sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hali zozote iwe ni katika hali ya wasaa na raha au iwe ni katika hali ya dhiki na shida yarejelewa sheria ya Allah subhana wa ta'ala na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama jinsi gani alielekeza watu wafanye hilo ndilo ambalo kuwa laondolewa kwayo janga ambalo kuwa limeshuka kwa kuzingatia sheria ya Allah subhana wa ta'ala mathalan ugonjwa huu ulipozuka katika ule mji wa China katika Wuhan ilikuwa ni katika sunna iliyokhalifiwa aliposema Mtume swalla salam wasiondoke watu katika mji huo, watu wakawa ni wenye kutoka namna kuikwepa ugonjwa huu na kurudi katika nchi zao, ikawa ni sababu ya kuisambaza na kueneza ugonjwa huu katika ulimwengu nzima. Hii ni sunna moja ilikiukwa katika wakati huo na bado yakiukwa, basi manake ina maana kuwa watu watazidi kuhangaika. Ni sunna moja imekiukwa, na ni sunna ngapi ambazo kuwa siku zote za kiukwa. Kwa hivyo watu wasi fanye jambo pasina maelekezo ya kisheria pasina maamrisho ya Mtume sala wasalama, wa ila haitokuwa ila ni ziada ya maangamio juu yao. Ni sunna moja imekhalifiwa na ikakiukwa. Je, na wakiongeza na kubuni mambo ambayo kuwa hayako katika sheria, hayo yatakuwa ni wito wa kuangamia zaidi. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na maangamio na tujalie katika wenye kuifahamu dini yake na kutekeleza kulingana na alivyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam na mwisho tuwaomba kuwa au tushauri kuwa yeyote ambekuwa ana jambo analiona basi asilifanyi mwanzo mpaka awe ni mwenye kuwauliza wenye elimu ambokuwa rudiwa katika ahli ilmi wanaoaminika kwa elimu yao na msimamo yao sahihi katika dini wasifanye jambo ila kwa kuwarudia hawa wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan